บุ๊กทูหกสิบแปดใหญ่เล็ก Velký, malý ใหญ่และเล็ก Velký a malý ช้างตัวใหญ่ สลอน je v e l i k หนูตัวเล็กมิชเ e mala. มืดและสว่าง Tmavi a สเว t ลีตอนกลางคืนมืดนอตส์ je t มาลาตอนกลางวันสว่างเย็นเย็นว่าง แก่ชราหนุ่มสาวตารีอัมลาดีคุณปู่คุณตาของเราแก่มากนา š d ě t ก o ย e velmi s t a เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม p r e ิ70อกม m บอลเอชเ e มลาดีสวยและน่าเกลียด เป็กนี้อัชการดีผีเสื้อสวยมอติลีเยเป็กนี้แมงมุมน่าเกลียดปาวูกิชการดีอ้วนและผอมตสตีอะฮูดีผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนเจน่า vážiaca 100 kg je tlstá. ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม Muž vážiaci 50 kilogramov je chudý. แพงและถูก Drahý a lacný. รถราคาแพง Auto je drahé. หนังสือพิมพ์ราคาถูก Noviny sú lacné